วันนี้ก็เป็นวันสำคัญสำหรับ ชีวิตของพระสงฆ์ในรอบปี ก็คือวันเข้าพรรษาหรือวันเริ่มต้นของพรรษาโดยเฉพาะสำหรับท่านที่บวชสามเดือน ก็ถือว่าวันนี้แหละเป็นวันแท้วันจริงที่ว่ามันก็เป้าหมายของการบวชเนี่ยมาเริ่มต้นวันนี้ ส่วนว่าการบวชก่อนหน้านี้ก็คือว่าการเตรียมเพื่อจะมาเข้าพรรษาฉะนั้นแต่ละปีก็เป็นเพียงกำหนดว่า ให้ทันวันเข้าพรรษา ก็มักจะกำหนดในวันเสาร์อาทิตย์ ก่อนวันเข้าพรรษา ปีนี้ที่จริงก็ถ้าจะ ให้ได้เสาร์อาทิตย์สุดท้ายก่อนเข้าพรรษาก็คือเมื่อวานก็เป็นวันอาสาฬบูชา ก็กระชั้นเกินไปเพราะเป็นวันที่ มีพิธีเวียนเทียนถ้าจะมีการบวชโดยก็จะเกิดฉุกละหุกได้ บางปีนี่ก็เสาร์อาทิตย์ก่อนวันเข้าพรรษาสองสามวันก็เลย บางรุ่นก็บวชกันแค่สองสามวันก่อนเข้าพรรษาปีนี้เสาร์อาทิตย์ที่ไม่กระชั้นนัก ก็เลยว่าต่อกันก่อนถึงจะเข้าพรรษานี่ก็ ก่อนหน้าเข้าพรรษาในเราเจ็ดวันพอดี เนี่ยก็เลยรุ่นนี้นับว่าบวชก่อนเข้าพรรษายาวหน่อย แล้วก็ความตั้งใจก็คือมาเริ่มเข้าพรรษาในวันนี้นั่นเองนี่วันเข้าพรรษาก็คือวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดแต่ปีนี้ก็มีพิเศษว่ามีแปดสองหนเมื่อมีเดือนแปดสองหนก็เลื่อนวันเข้าพรรษามาเป็นวัน แรมหนึ่งค่ำเดือนแปดหลัง ช้าไปเดือนหนึ่ง ปีนี้ก็นับว่า เทียบกับปีกันก่อนแล้วช้าเป็นพิเศษพอมาขึ้นเอาเดือนสิงหาคมเลย แต่เป็นวันแรกของเดือนสิงหาคมหนึ่งสิงหาคม โดยมาก วันเข้าพรรษาจะอยู่แค่ในเดือนกรกฎาคม หายากที่จะมาถึงเดือนสิงหาคม ต่อไปนี่ก็ วันเข้าพรรษาก็จะไหวเข้ายังทั้งไปถึงใกล้ๆต้นเดือนกรกฎาเราก็จะถึงแปดสองหนอีก แล้วก็มาเข้าพรรษาช้าเป็นเดือนแปดหลังอีก ก็เป็นอย่างนี้เรื่อยไปเป็นเรื่องของจันทรคติกับสุริยคตินิวันข้าพรรษาเริ่มเริ่มแรมหนึ่งข้ามเดือนแปดสำหรับปีนี้ก็แปดหลังได้แก่วันนี้ก็นับไปสามเดือน ก็ไปครบในวันขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสิบเอ็ด วันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดก็เป็นวันสุดท้ายของพรรษา เราเริ่มต้นพรรษา เราอธิษฐานคือกำหนดใจไว้แล้วก็กล่าวเปล่งวาจาออกมาแสดงความกำหนดใจว่าอยู่ประจำที่นี้สามเดือนครบเมื่อไหร่ก็ออกเมื่อนั้นนะก็คือสิ้นสุดหมดไปเอง แต่ว่าเพื่อเป็นเครื่องกำหนดหมายให้รู้กันก็เลยมีวันออกพรรษา ความจริงก็ ครบเมื่อไหร่ก็ออกเมื่อนั้นโดยไม่ต้องมีพิธีพิเศษ ไม่ต้องมีไม่ต้องมีพิธีออกพรรษาพรรษาออกไปเอง ในเมื่อวันครบสามเดือนแต่ว่าจะมีสังฆกรรมอื่นเข้ามาอันนั้นก็ว่ากันอีกทีหนึ่งก็รวมความก็คือว่าเข้าพรรษาวันนี้ไปสิ้นสุดจบในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดในการจำพรรษานี้ ก็คืออยู่ประจำที่ตลอดสามเดือนให้อยู่ประจำที่กำหนดด้วยอะไร ก็กำหนดว่าทุกวันอยู่ที่วัด ทีนี้จะอยู่ที่วัดตลอดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่อาจเป็นไปได้ เริ่มตั้งแต่เช้าก็ไปบินดับบายก็ต้องมีแบบแผนของส่วนรวมเพื่อเป็นเครื่องกำหนด ว่าเอาเวลาจุดใดที่เป็นเครื่องกำหนดหมายแต่ละวัน ว่าตอนนั้นน่ะอยู่ในวัด นี้การกำหนดวันคืนของทางด้านตะวันออกเราเนี่ย ใช้พระอาทิตย์เป็นตัวกำหนด ไม่เหมือนสังคมตะวันตก ที่เราไปรับเอามาที่เรียกปัจจุบันว่าสากล ก็ไปกำหนดเอาว่าเที่ยงคืนนี่เป็นสิ้นสุดวัน แล้วก็หลังเที่ยงคืนก็ขึ้นวันใหม่ อันนี้เราเพิ่งมารับตะวันตกในตอนยุคหลัง แต่ก่อนนี่เราก็ถือตามแบบของเราเดิม ก็เอาพระอาทิตย์เป็นหลักคือรุ่งอรุณ ถือพระอาทิตย์ขึ้นก็เป็นขึ้นวันใหม่ ก็ถือกำหนดอันเนี้ยว่าตอนที่รุ่งอรุณเนี่ยที่ขึ้นวันใหม่เวลานั้นอยู่ในวัดอันนั้นก็เลยถือจุดนี้เป็นสำคัญว่า ตอนรุ่งอรุณเนี่ยให้อยู่ในวัด จะได้เป็นเครื่องกำหนดหมายร่วมกัน ไปไหนก็ตามก็แปลว่าให้ทัน กลับมาให้ทันรุ่งอรุณ ให้มารับอรุณที่วัด อันนี้ก็เลยเป็นเรื่องสำคัญแม้แต่ว่าอย่างการออกบินดาบาตเมื่อถือว่ารับอารมณ์ในวัด ถ้าเราไปออกบินดาบาตเช้ามืดยังไม่ทันสว่าง ก็ทำให้ขาดพรรษาได้ อันนี้ก็ต้องรู้หลักกันไว้นะเอาแล้วก็แปลว่าหนึ่งก็เรื่องเวลา เป็นอันว่ากำหนดหมายกันว่าให้เอาการรับรุ่งรุ่งอรุณนี้เป็นวันขึ้นวันใหม่ รับอรุณที่วัด นี่ก็ต้องรู้เขตวัด เขตวัดนั้นก็ เดี๋ยวนี้ก็ง่ายก็คือมีกำแพงเป็นที่กำหนดกำแพงก็ล้อมรอบหมดแล้ว ก็เลยไม่ต้องอธิบายมาก สมัยก่อนในวัดยังไม่มีกำแพง และวัดสมัยก่อนตามชนบทก็ไม่นิยมมีกำแพง เพราะเป็นสถานที่เรียกว่าสาธารณะ ก็ต้องกำหนดหมายโดยรู้กันนะ ทางวัดก็อาจจะต้องมีการชี้แจงว่า เขตวัดของเรานะ ที่จะต้องรับอรุณเนะี่ย อยู่แค่นี้แค่นี้แต่ว่าสำหรับ ของเราตอนนี้ก็ไม่ต้องชี้แจงอะไรก็บอกว่า เอา กำแพงเป็นหลักก็แปลว่าต้องอยู่ในเนี้ยรับอรุณในเขตวัดเนี่ยสามเดือนทุกวันทุกวัน อันนี้ทีนี้ต่อไปก็มีปัญหาอีกว่า เอ แล้วก็ถ้าเกิดมีธุระ สำคัญจำเป็นจริง ๆ อยู่ ติดต่อเนื่องกันทุกวันไม่ได้นะทำไง ท่านก็มียกเว้นให้อีกว่า ถ้ามีกิจจำเป็น กิจจำเป็นนี่ก็มีหลายอย่าง เช่นว่า อุปชาอาจารย์เนี่ยไม่ได้อยู่ ที่นี่ อยู่ที่วัดอื่น แล้วก็ท่านเจ็บไข้ได้ป่วย อย่างหนักอะไรเงี้ยจะไปพยาบาลอะไร ก็ อนุญาตว่าให้ เดินทางไปค้างแรมที่อื่นได้ เพราะอาจจะเป็นต่างจังหวัดไกล ๆ หรือว่าบิดามารดาโยม พ่อแม่ก็อยู่ไกลก็เจ็บ ป่วย หรือแม้แต่ว่าไม่ไกลนัก แต่ว่าต้องไปรักษาพยาบาล หรือว่ามีกิจนิมนต์สำคัญไปรักษาศรัทธาญาติโยม กิจการพระศาสนาสำคัญเนี่ย อันนี้ท่านก็ยกให้ว่าให้ไปได้ในกำหนดเวลาเพียงเจ็ดวัน เรียกกันเป็นภาษาคำพูดภาษาพูดว่าสัตตาหะไปคำว่า สัตตาหะนี่ก็มาจากคำว่าสัตตาหะกรณียะ สัตตาหะกรณียะก็แปลว่า กิจที่พึงกระทำให้เสร็จในเจ็ดวันก็หมายความว่าอนุญาตให้แค่เจ็ดวันต้องกลับมาให้ทันครบวันที่เจ็ดนี้ต้องกลับมารับอรุณทิวัตทีนี้ถ้ามีกิจอย่างนั้นไม่จบ ก็แปลว่า สัตาหะใหม่ แต่ว่าเจ็ดวันนี้ต้องกลับมารับอรุณที่วัดก็แปลว่า สตาไปใหม่ได้ ก็ทำเป็นแบบแผนไป อันนี้ก็ส่วนรายละเอียดนี่ก็ไม่ยากก็เวลามีเหตุจริงๆ ก็ถ่ายถาม และดูหนังสือได้มีอะไรบ้าง เพราะมันก็ยืดหยุ่น กิจสำคัญก็นี่แหละก็เกี่ยวกับบุคคลบ้างเกี่ยวกับธุระการงานบ้างการพระศาสนานะแล้วก็ความสัมพันธ์กับประชาชนใน แง่ไปสงเคราะห์นะแม้แต่ว่าไปแสดงธรรมไปโปรดเขา ได้รับกิจนิมนต์ไป ก็สงเคราะห์เข้า นี่ก็เป็นเรื่องข้อยกเว้นนะก็ให้ทราบกันไว้ ส่วนอื่นก็มาถึงเรื่องตัวการจำพรรษาเอง การจำพรรษานี้ ชีวิตสมัยนี้ก็ไม่เหมือนสมัยก่อน สมัยพุทธกาลเอง ชีวิตในพรรษากับนอกพรรษาต่างกันมากแต่เวลานี้พระอยู่ค่อนข้างประจำที่ อยู่ประจำวัดวัดไหนก็วัดนั้น บางทีชีวิตในพรรษานอกพรรษาแทบไม่มีอะไรต่างกันเลย ถ้าเป็นสมัยพุทธกาลนี่ออกพรรษาพระกัจจาริกไป ไปเรื่อยไป ไปเมืองโน้นเมืองนี้พอถึงพรรษาก็ไปอยู่ประจำที่ เพราะฉะนั้น สมาชิกของสังฆะหรือพระภิกษุที่มาอยู่ร่วมกันนี่ก็ อาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยปีนี้ก็ที่วัดนี้ก็มีพระมาองค์โน้นองค์นี้มารวมกันเข้าเป็นชุดหนึ่งพอมาอีกปีหนึ่งอ้าวแยกกันไปแล้วมาเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆแต่มาเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตสถานการณ์ เปลี่ยนไปแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องบ้านเมือง พระต้องมีสังกัดอยู่ประจำที่แน่นอน ก็เลยกลายไปว่าอยู่กันประจำวัดไหนวัดนั้น สมาชิกก็เหมือนเดิม นอกจากองค์ไหน ลาสิกขาไปองค์ไหนมาบวชใหม่เพิ่มเข้ามา ก็มีเปลี่ยนแปลงแค่นั้น แต่ว่าเราก็ถือธรรมเนียมตามพระวินัยมาให้มีการจำพรรษาแต่ให้รู้ว่าภูมิหลังพื้นเดิมเป็นอย่างนั้น ก็คือชีวิตสมัยก่อนนั้นเป็นชีวิตของการจาริกก็อยู่ประจำที่ในพรรษา นี่การอยู่ประจำที่ในภาษาของพระสมัยก่อนนี่ก็ จะมีความหมายอีกแบบนึงก็คือว่า ตอนนอกภาษาเนี่ยท่านก็จะริกไป ไปเพื่อไปหาสถานที่สำหรับไปศึกษา ไปปฏิบัติไปฝึกฝนตนเองเล่าเรียนอะไรหรือว่าไปอยู่กับชุมชนที่โน่นที่นี่ และพอจำพรรษาท่านก็อยู่ประจำกับที่ การที่ท่านอยู่ประจำที่นั้น ก็มีข้อดีก็ทำให้พระที่ท่านมีประสบการณ์แล้วก็มีพรรษายุการไม่เท่ากันเนี่ยได้มาอยู่ร่วมกัน บางท่านก็มีความรู้มีประสบการณ์มากเป็นครูอาจารย์ ก็เป็นโอกาสให้พระที่มีพรรษาน้อยกว่า มีการเล่าเรียนน้อยกว่าประสบการณ์น้อยกว่า ก็ได้มาเล่าเรียนศึกษาเพิ่มเติมกับพระที่อยู่ในระดับครูอาจารย์ แล้วนอกจากนั้นก็คือพระสงฆ์อยู่ประจำที่ ชุมชนที่อยู่โดยรอบ ก็ถือว่าได้ประโยชน์ได้มารับความรู้จากพระที่มาอยู่กันพรั่งพร้อมได้ฟังธรรมได้มาทำบุญต่างๆนะก็เลยกลายไปว่า ก็เป็นประโยชน์แง่หนึ่ง ประโยชน์ในช่วงจำพรรษาพอออกพรรษาพระก็กระจายกันไป ทีนี้มาถึงสมัยนี้ พระอยู่ประจำที่แล้วก็เปลี่ยนไปว่า พระในพรรษาจะมีจำนวนมากพิเศษโดยเรามีประเพณีบวชเรียนเพิ่มขึ้นมาสำหรับเมืองไทยเรามีประเพณีว่าบวชเรียนจำพรรษาก็มีพระใหม่มาอยู่จำพรรษา ก็เกิดความมุ่งหมาย หรือวัตถุประสงค์พิเศษ ก็คือว่าสังคมไทยต้องการให้ท่านที่เป็นกุลบุตร อายุอย่างน้อย ได้มีโอกาสเข้ามาเล่าเรียนศึกษา พระธรรมวินัยหรือศึกษาพระพุทธศาสนา ก็เข้ามาบวชอยู่ระยะนี้ แล้วพระสงฆ์ที่เป็นผู้เก่า ก็ควรจะทำหน้าที่การงานพิเศษในช่วงนี้ ก็คือว่ามาช่วยให้ความรู้มาอบรมสั่งสอน แล้วก็ประชาชนก็ในเมื่อ พระสงฆ์อยู่กันพร้อมมีจำนวนมากพิเศษอันนั้นก็อนุโลมคล้ายๆโบราณก็คือได้มาทำบุญมากขึ้น แล้วก็ไปสัมพันธ์โยมกับพระใหม่ว่าญาติโยมมีโยมพ่อโยมแม่เป็นต้นก็มาทำบุญทำกุศลมากเป็นพิเศษด้วย อันนี้ก็โยงกันไปเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีอันนี้เราก็เอาเรื่องของวันพรรษาเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในแง่วัฒนธรรมประเพณีก็ทำให้สังคมไทยนี่มีลักษณะพิเศษ ไม่เหมือนกับหลายประเทศที่เป็นประเทศพุทธเหมือนกันที่เขา ไม่มีประเพณีบทเรียนอย่างนี้นก็เลยเป็นลักษณะเฉพาะที่เรียกว่า เอกลักษณ์แม้จะเป็นพุทธศาสนาเหมือนกันเทรวาสเหมือนกัน แต่ว่ามีวัฒนธรรมเฉพาะที่ไม่เหมือนกันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนี่พอมีเรื่องของวัฒนธรรมเฉพาะมีประเพณีบทเรียนแล้วก็กิจกรรมอื่นก็ตามมาเช่นว่าพอเข้าพรรษาแล้วก็จะมีการเปิดเรียน คณะสงฆ์ก็จะจัดหลักสูตรที่เรียกว่า นวกะขึ้นมา หรือก็คือตามแนวของระบบนักธรรม เป็นนักธรรมตรี ให้ได้เล่าเรียนกัน แล้วก็จัดให้เหมือนกันทั่วประเทศ จะมีการเปิดเรียนเช่นว่าแรมเก้าค่ำเดือนแปดก็เปิดเรียนเรียกได้ว่าพร้อมกันทั่วประเทศ แล้วก็เรียนไปก็มีการจับสอบอีกมีการให้ประกาศนิบัตและนี้ก็เป็นเรื่องของระบบการที่วางคือว่าสืบเนื่องจากวัฒนธรรมประเพณี ทำให้เป็นแบบแผนขึ้น เป็นส่วนที่งอกออกมาขยายเพิ่มเติมกันไปแต่สาระสำคัญก็คือว่าให้การบวชไม่ได้ประโยชน์ทีนี้สำหรับท่านที่มาบวชตามประเพณีวัฒนธรรมนั่น ก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่บนฐานของหลักการของพุทธศาสนา ก็คือเอาหลักการพุทธศาสนาเนี่ยมาใช้ประโยชน์ ให้เกิดผลแก่สังคมไทยก็กลายเป็นวัฒนธรรมขึ้นมา ว่า เราจะเอาหลักการนี้มาใช้ประโยชน์อย่างไร ตรงนี้ก็คือทำให้ได้สาระไม่เป็นเพียงประเพณีหรือรูปแบบภายนอกพอเราเข้าถึงหลักการ เอาหลักการไปใช้ประโยชน์ได้จริงนั่นก็คือ สมความมุ่งหมายของวัฒนธรรมประเพณีที่แท้ ก็คือให้การประเพณีการบวชเรียนเนี่ย มาสอดคล้องกับหลักการของพุทธศาสนาที่ว่าให้ผู้ที่บวชเข้ามานั้นได้รับการศึกษา การบวชของเราก็เลยเรียกกันว่าบวชเรียน การบวชก็เพื่อเล่าเรียนศึกษา เพราะฉะนั้นสาระสำคัญก็จึงอยู่ที่การเล่าเรียน แต่ว่าการเล่าเรียนของเรานี่มันก็ไม่ใช่เพียงเพียงการเรียนในชั้น การเรียนหรือการศึกษาในที่นี้ ก็อยู่ในหลักที่เรียกว่าไตรสิกขาไตรสิกขาก็มีศีลสมาธิปัญญา ศีลก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมกายวาจาตลอดถึงการใช้ตาหูจมูกลิ้นกาย สัมพันธ์กับโลกภายนอก สัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ สัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของสิ่งของเสพบริโภคทุกอย่างหมด อันนี้ก็คือเรื่องของศีลนะซึ่งมีความหมายกว้างกว่าที่เราเข้าใจที่เรานึกเช่นว่าเป็นึกศีลห้า ก็จะเป็นเรื่องของการไม่เบียดเบียนกันเท่านั้น แต่ที่จริงนั้นก็เป็นเรื่องของการ รักษา ทั้งพฤติกรรมกายวาจาทั้งเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายเรื่องการกินเสพบริโภคนะการก็พูดง่ายๆคือการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งทางสังคมและทางวัตถุ ให้ได้ประโยชน์แก่ชีวิตของเราให้เป็นการพัฒนาตัวเรา แล้วก็ให้มีผลดีแก่ สิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมแล้วก็มีส่วนเกื้อน แล้วก็สิ่งแวดล้อมด้านอื่นเช่นการกินเสพบริโภคก็จะได้รู้จักประมาณ เป็นต้นนะก็เป็นการลดการเบียดเบียนหรือว่าทำให้เกิดการเกื้อกูลกันไปนั่นเอง รวมความมันมีผลถึงกันแล้วก็สมาธิก็เรื่องของจิตใจทั้งหมดไม่เฉพาะสิ่งที่เรียกว่าสมาธิ แต่สมาธินี่เป็นคุณสมบัติสำคัญในด้านจิตใจที่ว่าเป็นเหมือนกับที่รองรับเป็นจุดร่วมของคุณสมบัติทางจิตใจ ก็เราสมาธิมาเรียกเป็นตัวแทนของด้านจิตใจทั้งหมด แต่ในภาษาทางการจริงๆนะถ้าไม่เรียกว่าสมาธิสิกขา นะถ่าเรียกอธิจิตสิกขาศัพท์แท้ๆเรียกงั้น ไม่เรียกสมาธิสิกขาหรอก เรียกอธิจิตสิกขา เป็นเรื่องของจิตใจทั้งหมด ก็คือเป็นการฝึกฝนในเรื่องจิตใจทั้งด้านคุณธรรม ความดีความงามต่างๆ ทั้งเรื่องของความเข้มแข็งสติสมาธิความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบ ความอดทนอะไรต่าง ๆ แล้วก็ทั้งเรื่องของภาวะที่มีความสุขความร่าเริงเบิกบานผ่องใสของจิตใจนะก็รวมนี้หมดแหละทั้งคุณภาพจิตสมรรถภาพจิตสุขภาพจิต แล้วก็ไปเรื่องของปัญญาความรู้เข้าใจต่อสิ่งทั้งหลาย ทั้งเรื่องของข้อมูลความรู้ เรื่องของหลักธรรมวินัย เล่าเรียนเนี่ยทั้งเข้าใจและทรงจำไว้ แล้วก็ปัญญาในเชิงของการคิดการพิจารณาสิ่งต่างๆนะการคิดสืบสาวหาเหตุผลหา ความจริงการพิจารณาแก้ปัญหาต่างๆ คือจนกระทั่งถึงรู้เข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งแต่ความจริงในระดับทั่วไปจนถึงความจริงของโลกและชีวิต ความจริงของสังขารของสัจธรรมอะไรทั้งหมดเนี่ยนะก็เรื่องปัญญา นี่เรื่องของศีลสมาธิปัญญาที่ว่าเนี่ยมันก็อยู่ในชีวิตของเราทุกขณะที่เราจะต้องได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกไปพัฒนามันไปนั้นศีลสมาธิปัญญาที่เป็นการศึกษาที่แท้เนี่ย มันก็เป็นเรื่องตลอดเวลา ไม่ได้ขึ้นต่อการเล่าเรียนในชั้นส่วนการเล่าเรียนในชั้น นี้ก็คือเป็นตัวที่มาช่วยจัดตั้งเป็นการศึกษาจัดตั้งไม่ใช่การศึกษาแท้ การศึกษาจัดตั้งก็เพื่อให้มันเป็นตัวมาเหมือนกับมาบีบมากำหนดมาทำให้ต้องมีการศึกษาที่แท้ขึ้นมานะมันมาเป็นเงื่อนไข มันมาช่วยนะเร่งรัดกระตุ้นทำให้การศึกษาในตัวเราที่แท้เนี่ยมันดำเนินไป แล้วก็ได้ข้อมูลความรู้ที่จะใช้ในการศึกษาที่แท้นั้น ถ้าเราไม่ได้ข้อมูลความรู้ เราก็ขาดหลัก ในการที่จะไปพัฒนาเรื่องสีสมาธิปัญญา มันก็ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ก็เลยเกิดเกิดการเรียนในชั้นขึ้นมา แต่ให้เข้าใจว่าการเรียนในชั้นนั้น มันไม่ใช่ตัวการศึกษาที่แท้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง จะเห็นว่าในเวลาเรียนในชั้นเอง เราก็ต้องมีการศึกษาที่แท้เข้าไปปน นอกจากเรียนรู้ข้อมูลอะไรต่างๆ แล้วเนี่ย ก็จะมีการฝึก เช่นว่าในทางกายวาจา เมื่อมีการเล่าเรียนในชั้น ก็มีการอยู่ร่วมกันมีกิจกรรมร่วมกันเกิดขึ้น มีการจัดระบบการสัมพันธ์ต่อกันในกิจกรรมในการเรียนการสอนการปฏิบัติต่อกันระหว่างครูอาจารย์ลูกศิษย์การที่เรียนหนังสือด้วยกัน แล้วปฏิบัติต่อกันช่วยส่วนรวมยังไง รักษาระเบียบแบบแผนรักษาความสงบมีระเบียบลำดับในการที่จะเรียนยังไงอะไรนี้ก็คือเป็นการฝึกฝนที่เรียกว่าศิกขาทั้งนั้น เพราะนั้นการ ศึกษาเนี่ยมันดำเนินไปตลอดเวลา ไอ้ส่วนที่เป็นเรื่องของระเบียบแบบแผนกิจกรรม การที่จะเนินเนินการศึกษาจัดตั้งไปให้ดีทั้งหมดนั้นเป็นการศึกษาที่แท้เท่านั้น ส่วนข้อมูลที่ได้ในการฟังครูอาจารย์นั่นก็เป็นส่วนสำคัญที่จะไปเกื้อนหนุนให้ตัวการศึกษาที่แท้นี้ดำเนินไป แต่การศึกษาที่แท้ก็คือการที่ทำให้พฤติกรรม กายวาจาการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมจิตใจของเรา แล้วก็ปัญญาของเราเนี่ยจเจริญงอกงามยิ่งขึ้นพัฒนาไปเรื่อย ๆ ซึ่งจะอาศัยกิจกรรมตลอดเวลาในการดำเนินชีวิตอันนั้นก็ที่เรียกบทเรียนเนี่ยจึงมีความหมายกว้างการเล่าเรียนศึกษาเนี่ยจึงมีทั้งเรื่องของการอยู่ร่วมกันเรื่องของกิจวัตรเรื่องของการฝึกปฏิบัติอาจจะจัดกิจกรรมพิเศษ มีการฝึกสมาธิอะไรก็แล้วแต่ก็มันก็รวมอยู่ในเรื่องนี้ก็เพื่อให้ผลให้เราทุกท่านเนี่ยจเจริญงอกงามในใจสิกขา นี่ก็แปลว่าตัวสิกขาทั้งสามเนี่ยเป็นตัวแกน เป็นสาระที่แท้จริงของการบวชเรียนที่เราต้องการ การบวชเรียนก็ก็คือการเจริญใจสิกขานั่นเอง โดยอาศัยหลักที่เราจะได้เรียนรู้มาเป็นข้อมูลความรู้ในเชิงของหนังสือตำรับตำราครูอาจารย์เล่าให้ฟังบอกสั่งสอนถ่ายทอด ทั้งในชั้นนอกชั้นนี่ก็เป็นส่วนที่จะมาเกื้อหนุนให้เราทำได้ผลดี อันนี้การเล่าเรียนศึกษาอย่างนี้จะดำเนินไปได้ดีมันก็เลยมีหลายด้านที่ต้องเกี่ยวข้องกันนะถ้าพูดไปแล้วก็ผู้ที่บวชเข้ามาเวลาเรามาอยู่ในพระจำพรรษานี่ก็คือเรา จะมาเจริญใจใจศึกษาให้เต็มที่ ถ้าแยกแยะออกไปก็มองเป็นความรับผิดชอบ เพื่อจะให้เกิดผลในการศึกษาในหลายด้าน ก็เหมือนกับว่าหนึ่งมีความรับผิดชอบต่อตัวเอง ตัวเองเนี่ยแน่นอนไปแกนและ จะทำไงให้ใตรสิกขานี้เจริญงอกงามไปพร้อมกันนั้นก็คือเราก็มีส่วนร่วมอยู่ในสังฆะนี้ เราก็เลยมีความรับผิดชอบต่อสงส่วนรวม ต่อวัดของเรา แล้วก็ขยายไปถึงสงทั้งหมดทั้งประเทศทั้งโลกเลย แต่ว่าใกล้ๆชิดก็คือวัดเราเนี่ยพระสงฆ์ทั้งหมดทุกท่าน แต่ละองค์ก็มีความรับผิดชอบต่อสงรวมกัน แล้วต่อไปก็มีความรับผิดชอบต่อพระศาสนา อันนี้ก็รวมอยู่ในนี้ก็เอาจุดสำคัญถึงเองก็เอาแค่ว่า รับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสงส่วนรวมเริ่มแต่วัด แล้วก็สามรับผิดชอบต่อประชาชน รับผิดชอบต่อประชาชนนี้ก็รับผิดชอบต่อประชาชนที่มาวัดชุมชนรอบวัด หรือใกล้ชิดตัวเองก็โยมพ่อโยมแม่เป็นต้นไปอย่างที่เคยพูดกันว่า บวชมานี่โยมพ่อโยมแม่ก็เหมือนกับร่วมบวชดด้วยนะทำทำบุญกุศลเต็มที่เพื่อให้ลูกได้บวช แล้วก็ติดตาม คอยดู คอยฟังตลอดเวลา ใจก็มาอยู่กับท่านที่บวชเนี่ยนั่นก็เหมือนกับว่าทำบุญร่วมกันตลอดเวลา ถ้าท่านทำได้ดีก็ โยมก็ได้บุญได้กุศลด้วย ในแง่นี้ก็เหมือนกับเราท่านรับผิดชอบต่อโยมพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ท่านผู้ใหญ่ไปได้วยกันหมด แต่ว่าก็หมายถึงรับผิดชอบต่อประชาชนทั้งหมดที่ได้เกี่ยวข้องกับวัดเนี่ยแล้วก็เกี่ยวข้องกับพศาสนา นี่เกี่ยวข้องกับตัวเองก็อย่างที่บอกเมื่อกี้การเล่าเรียนศึกษาเจริญใจศึกขาที่ตัวเองจะต้องทำ ต่อไปรับผิดชอบต่อสงส่วนรวม อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ ก็คือเราก็ต้องช่วยให้สังฆะส่วนรวมเนี่ยดำรงอยู่ได้ดีเป็นสังฆะที่ มีความงดงาม แล้วก็จะสามารถดำรงพระศาสนาได้ แล้วก็เป็นสังฆานเองก็มีความหมายต่อสังคมเพราะสงสงนี่แหละ ประโยงกับประชาชนทั้งหมด อยู่ร่วมกันสงก็มีเพื่อประชาชนเพื่อสังคม แล้วก็สงก็อยู่ได้ในสังคม ถ้าสังคมไม่ศรัทธา ไม่เกื้อหนุน สังฆะก็อยู่ไม่ได้ หรือสังฆะพระสงฆ์นี่ไปชักจูงประชาชนในทางที่ผิด สังคมก็เสื่อมลงไปใช่ไหม นั้นก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยกัน ก็มาถึงแต่ละองค์เนี่ยต้องรับผิดชอบต่อประชาชนไปด้วย ก็การรับผิดชอบต่อประชาชนก็ต้องรับผิดชอบต่อสังฆะและสังฆะนี่เองเมื่อสังฆะดีนะมีความงดงามนะดำเนินกิจวัตรเป็นไปได้ดี มีสามัคคีมีความพร้อมเพรียงสังฆะนั้นก็เป็นสภาพเอื้อต่อการเจริญใจศิกขาการพัฒนาตัวของแต่ละท่าน ถ้าสังฆะไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่ละท่านก็ ประพฤติปฏิบัติลำบากนะอย่างส่วนรวมหลายองค์เขาไม่เอาใจใส่การศึกษาเนี่ย มีองค์หนึ่งหรือสองสาองค์จะเอาใจใส่ ก็ลำบากองค์เรานั้นที่ตั้งใจก็จะติดขัดวุ่นวายนะดำเนินไปได้ไม่ดี แต่ถ้าสังฆะทุกองค์มีความพร้อมเพียงกันแต่ละองค์ตั้งใจทำหน้าที่สังฆานั้นก็เป็นระเบียบเรียบร้อยงดงามด้วย แล้วก็เกื้อหนุนให้แต่ละท่านเนี่ย ได้สามารถพัฒนาชีวิตของตัวเองจเจริญใจสิกขาได้เต็มที่ แล้วก็องค์อื่นก็จะมาเกื้อหนุนกันเช่นมีความสนใจร่วมกัน ก็มาถกเถียงมาสนทนาปราศัย มาหาความรู้ร่วมกันครูอาจารย์ก็จะมาช่วยให้คำแนะนำปรึกษา แก่ท่านที่เป็นสิทธิ์ก็ชีวิตที่มีสังฆะก็คือ เราจัดตั้งเนี่ยเพื่อให้ชุมชนหรือสังคมเนี่ยเป็นสภาพที่เอื้อต่อการพัฒนาตนของแต่ละคนนี้เอง เนี่ย แต่ว่ามองไปในแง่หนึ่งก็เหมือนกับเราแต่ละคนนี่รับผิดชอบต่อส่วนรวม ช่วยให้สงงามแต่ความจริงมันย้อนกลับมาก็คือสังสังฆางดงามมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันดี ก็เป็นสภาพเอื้อให้แต่ละท่านพัฒนาตนเองดี ถ้าไม่สามัคคีกันมีความขัดแย้งกันเท่านั้นแหละ ก็ยุ่งแหละใจเราก็มีความขุนโมเศร้าหมองการที่จะได้เจริญใจศึกษาเล่าเรียนศึกษาศึกษามันก็ไม่ปลอดโปร่งมันก็ติดขัดไปเองนะ ดังนั้นก็เลยท่านก็เลยเน้นเรื่องชีวิตส่วนรวมที่เป็นสังฆะแล้วมันก็มาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน แต่ละบุคคลตั้งใจประพฤติปฏิบัติดี รับผิดชอบต่อสงฆ์ก็ทำสงฆ์ให้งามแล้วสงฆ์ที่งามมีความสามัคคีเรียบร้อยดี ก็กลับมาเกื้อหนุน แต่ละบุคคลให้เจริญงอกงามเนี่ยเป็นปัจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผู้ที่ปฏิบัติชอบดีเนี่ยท่านเรียกว่าสังคโสพโนแปลว่า ผู้งามในสงฆ์ก็ได้ผู้ทำสงฆ์ให้งามเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ท่านยกย่อง แล้วก็กระตุ้นหนุนให้เราพยายามทำตัวอย่างนั้น แล้วก็เน้นเรื่องความสามัคคีความพรักพร้อมเพรียงกันทำกิจต่าง ๆ แล้วก็มีใจร่วมกันที่จะทำให้เราทำอะไรก็ปลอดโปร่งพอมีความสามัคคีกัน มีความปรารถนาดีต่อกัน และทีนี้จะทำอะไร ก็เท่ากับมาเป็นกำลังใจกก่กัน ก็ยิ่งทำได้ผลดีอย่างต่างทั้งภายในแต่ละองค์ก็ทำได้ผลดี ทั้งภายนอกเวลามีกิจการร่วมกันก็มาร่วมกันทำอีกก็สำเร็จผลได้ดีเนี่ยนี่คือเรียกว่ารับผิดชอบต่อส่วนรวมต่อสังฆะแล้วต่อไปก็ขยายไปถึงประชาชน แล้วก็สังฆะประชาชนก็สังฆะก็เอาวัดเป็นที่กำหนด วัดก็สัมพันธ์กับชนนอกวัดตั้งแต่เช้าพระไปบิณฑบาตก็สัมพันธ์กับญาติโยมแล้วแล้วก็โยมก็มาวัดก็สัมพันธ์กันชีวิตพระเนี่ยก็ย้ำในที่นี้บอกว่า คนข้างนอกบางทีไม่ได้เล่าเรียนศึกษาพรเนี่ย ไม่เข้าใจนึกว่าพระสงฆ์เป็นนักบวชเหมือนอย่างกับพวกฤาษีเนี่ยฝรั่งบางทีก็ไปเข้าใจผิด เคยมีก็ตำราฝรั่งก็ เรียกพุทธศาสนาเป็นแบบพวกลัทธิฤาษีลัทธิฤาษีจีไปเขาเรียกว่าอาเซติซิซึมซึ่งต่างกันมากกับพุทธศาสนา พวกฤาษีจีไพรนั่นก็คือเขารังเกียจสังคมเขาก็ตัดขาดจากสังคม ปลีกตัวไปจากสังคมไปอยู่ป่าแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครแล้วไปหาเผือกหามันกินเอง ไม่พึ่งชาชาวบ้าน นานๆก็ไปหาเกลือสักที มาในหมู่บ้านเพื่อหาเกลือว่างั้นสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นแต่นอกจากนั้นแล้วก็กินเผือกกินมันกินผลไม้นะอยู่ลำพังแล้วก็บำเพ็ญสมาธิได้ฌานก็เล่นฌานมีความสุขกับการเล่นฌานเรียกว่าฌานกีฬานะเป็นกีฬาชนิดหนึ่งฌานกีฬา สนุกพวกฤาษีนี่เล่นฌานกีฬา ก็เป็นอย่างเงี้ยทีนี้พระพุทธเจ้าตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมาพระพุทธเจ้าไปเห็นแล้วชีวิตแบบนี้พระองค์ถือว่าเป็นสุดโต่ง ตัดขาดจากสังคมไปเลยพระองค์ก็มาตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมา แล้วก็ให้ชีวิตพระเนี่ยหนึ่งอยู่กันเป็นชุมชน มีความรับผิดชอบต่อกัน สังฆะอยู่ร่วมกันแม้จะให้มีความสงบวิเวกนะก็คือถือความวิเวกสงบเป็นสำคัญ แต่ไม่ให้ตัดขาดจากชุมชน จะไปอยู่แบบฤาษีตัวคนเดียวหรือสองคนไม่ได้ ก็หมายความมีชุมชนของตัวอย่างน้อยสิบห้าวันต้องมาประชุมกันนะแล้วต่อจากนั้นจะไปอยู่สงบก็ไม่ว่านะแล้วนอกจากบางครั้งระยะบางระยะก็ยอมให้ เช่นว่าปลีกตัวพิเศษสำหรับพรรษานี้นะโดยอย่างพระพุทธเจ้าเองก็เคย ประจำพรรษาพรรษานั้นก็ทรงปลีกพระองค์ แล้วก็มีพระที่ส่งพัตตาหาร เฉพาะแต่โดยปกติ เราไม่นับกรณียกเว้นก็คือ พระตั้งอยู่กันเป็นชุมชน มีความสงบ แต่ก็มีชีวิตเป็นสังฆะด้วยคำว่าสังฆะเนี่ยเป็นตัวบอก เสร็จว่าในพุทธศาสนาหลักการในมุ่งสังคมนะไม่ให้ตัดขาดคือแต่ว่าเป็นทางสายกลางก็คือไม่ร่วมสังคมจนกลายเป็นคลุกคลีนะและก็ไม่ใช่ว่าห่างจากสังคมจนกลายเป็นตัดขาดนะ ก็หนึ่งก็คือในหมู่พระด้วยกันก็ต้องมีการประชุมกัน เวลามีกิจส่วนรวมก็ต้องมาประชุมกันพิจารณาตัดสินอันนั้นก็แปลว่าตัดขาดจากสังคมไม่ได้ในแง่ของชีวิตของพระเองนะสองก็ในแง่ของประชาชน ก็บัญญัติมาให้พระเนี่ยหากินเองนะจะไปเก็บเผือกเก็บมันมาฉันไม่ได้ เก็บผลไม้มาฉันเองไม่ได้ ต้องให้ฝากท้องไว้กับประชาชน อันนี้ก็เป็นตัว วินัยที่ทำให้พระเนี่ยไม่สามารถตัดขาดจากสังคมเนี่ยท่านก็เลยให้พระเนี่ยอยู่ในป่าก็อยู่ไกลไม่ได้อยู่ห่างได้แค่ เรียกว่าห้าร้อยชั่วธนูเท่านั้นเอง ก็ห้าร้อยวาชั่วธนูก็คือวาหนึ่ง ทีนี้ห้าร้อยชั่วธนูห้าร้อยวาก็หนึ่งกิโลเมตรสิใช่ไหมก็หมายความว่าต้องอยู่ในเขตที่จะมาบินตบาดได้ เนี่ยชีวิตพระ ก็ตัดขาดจากประชาชนไม่ได้ก็ฝากท้องให้ประชาชน แต่ไม่ให้ไปคลุกคลีนะ จะได้เป็นหลักให้แก่ประชาชน เพราะตัวเองนั่นมีหน้าที่พิเศษ ชาวบ้านเขาวุ่นวายกันเรื่องชีวิตของเขา หากินนะเสพอะไรของพระนี่ มุ่งในทางเรียกว่าทางนามธรรมทางด้านพัฒนา เช่นว่าดังด้านจิตใจได้เข้าถึงภูมิธรรมภูมิปัญญาที่สูง ก็นำเอาสิ่งที่ตัวได้เนี่ยมาแจกจ่ายประชาชน ก็เลยเกิดความสัมพันธ์ขึ้นระหว่างพระสงฆ์กับประชาชนนี่พระสงฆ์ประชาชนมาเจอกันนะพระเจ้าก็ตรัสไว้ให้พึ่งพากันและกันท่านเรียกว่าอัญโยนยนิสิตาต่างฝ่ายตาเป็นนิสิตนิสิตาก็นิสิตเป็นอัญโยนยะอัญโยนยะก็แปลว่าซึ่งกันและกันอัญโยนยนิสิตาก็แปลพึ่งพาสายซึ่งกันและกัน พระก็พึ่งโยมโยมก็พึ่งพระพึ่งยังไงก็คือว่า พระในพึ่งโยมในแง่ของปัจจัยสื่อเรื่องวัตถุท่าเรียกว่า อามิตรอามิตรก็ไม่เหมือนในภาษาไทยนะ อามิตรก็คือวัตถุประสงค์ของสิ่งของปัจจัยสี่อะไรนี่เรียกว่าอามิตรไทยเราถ้าพูดอามิตรแล้วเดี๋ยวเข้าใจไปว่าเป็นไอ้พวกของที่มาให้สินจ้างสินบนอะไรไปเลยนะนี่อามิตรสินจ้างนะใช่ไหมใช่อย่างคำตรงนี้อามิตรในที่นี้ก็คือวัตถุปัจจัยต่าง ๆ พระก็พึ่งพาชาวบ้าน ส่วนว่าชาวบ้านก็ พึ่งพาพระในแง่ที่ว่าพระเนี่ยได้ไปค้นคว้าศึกษามาพัฒนาตนเองมีประสบการณ์ทางภูมิธรรมภูมิปัญญาก็เอามาแจกจ่าย ก็เลยให้แก่กันและกัน ชาวบ้านก็ถวายเป็นเรียกว่าอามิสทานนะให้วัตถุสิ่งของ แก่พระส่วนพระก็ให้ธรรมะเรียกว่าธรรมทานก็จำกันไว้ง่าย ๆ เลยหน้าที่ระหว่าง พระสงฆ์กับประชาชนพระสงฆ์ก็ถวายอามิสทานประชาพระก็ให้ธรรมทาน ให้ธรรมทานแก่ประชาชนนี่ถ้าหากว่าทั้งสองฝ่ายทำหน้าที่ของตัวเองด้วยดี ก็จะทำให้โรคนี้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขพระเจ้าเนี่ยต้องไม่ต้องการให้พระในไปโดดเดี่ยวอยู่ต่างหากแต่ก็สัมพันธ์ก็ถ้าสัมพันธ์กันเพียงว่ามาพบกันด้วยมีข้อผูกพันที่พระตั้งพึ่งฝากทองไว้ แล้วก็เลยเป็นโอกาสให้พระได้พบ แล้วก็ใช้โอกาสเนี้ยในการที่จะแนะนำสั่งสอนให้ความรู้ อย่างน้อยก็ให้โดยไม่ต้องพูด ให้ทำนี่มีสองอย่างคือให้โดยพูดกับให้ไม่ต้องพูด ให้บางพูดก็เป็นธรรมดาก็แนะนำสั่งสอนไปให้โดยไม่ต้องพูดก็คือพระปรากฏตัวที่ไหนนี่ ต้องให้ประชาชนได้ความดีความงามได้จิตใจที่ร่าเริงเบิกบานผ่องใสให้พัฒนาขึ้นนยอย่างว่าพระมีความประพฤติดีปฏิบัติชอบ มีความสำรวมเป็นเครื่องหมายความไม่มีภัย พระนี่เป็นสัญลักษณ์ความไม่มีภัยนะ เป็นผู้สงบไม่มีภัยอันตราย พอประชาชนเห็นพระเมื่อไหร่เนี่ยต้องจิตใจสบาย โอ้นี่คือไปเจอพระปั๊บเนี่ยรู้สึกว่าที่นี่ปลอดภัยโปร่งโล่งใจแล้วก็รู้สึกว่าท่านเป็นผู้เจริญงอกงามเป็นตัวแทนของธรรมะ แล้วได้ที่เราปัสสาทะจิตใจเบิกบานผ่องใสนะแล้วจิตใจก็โน้มไปหาธรรมะนะเพียงได้แค่นี้ก็พระก็ปรากฏตัวที่ไหนก็ให้โยมได้ธรรมะ เมื่อนั้นก็ได้จิตใจดีงามก็เป็นธรรมะแหละนะให้ธรรมะ โดยไม่ต้องพูด นี่ถ้ามีโอกาสก็ให้ธรรมะโดยการแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวตัวมีประสบการณ์อะไรก็ให้ไป และแต่ว่าให้ธรรมะโดยไม่ต้องพูดนี่แม่ยังไม่ได้เล่าเรียนอะไรก็ เพียงว่าประพฤติปฏิบัติ ให้อยู่ในระเบียบวินัยก็ได้ผลแหละนั้นถ้าจึงเน้นเรื่องของการปรากฏตัวของพระทำไมพระจึงต้องห่มผ้าระมัดระวังจะต้องเดินสำรวมอะไรก็เพื่อเนี้ยเพื่อประโยชน์กับประชาชนถ้าตัวเองก็ได้ฝึกหัดขัดเกลาไปด้วย ฝึกตัวเองแต่พร้อมกันนั้นก็คือเพื่อประโยชน์กับประชาชน อย่างน้อยมนุษย์เรานี่ก็ถ้าเราหวังดีต่อกันนะคนเราแต่ละคนก็ต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดีจเจริญตาจเจริญใจทีนี้ก็แต่ละคนก็เป็นสิ่งแวดล้อมเกดกันและกัน คนเราแต่ละคนเมื่อ ปรากฏตัวกับคนอื่นก็ควรทำให้คนอื่นเขาจิตใจสบายยิ่งเป็นพระด้วยก็ควรเป็นผู้นำนั่นก็ปรากฏตัวที่ไหนเมื่อไรโดยเฉพาะแก่ประชาชนก็ให้เป็นเครื่องชื่นชูจิตใจของประชาชน นี่ยก็จะได้ผลทันที นั้นก็เป็นหลักมาแต่โบราณเลยนะว่าวัดวาอารามพระสงฆ์นี่เป็นเครื่องจันลงจิตใจของสังคมนะทำให้สังคมเจริญงอกงามขึ้น ในทางจิตใจ ตั้งแต่เพียงได้ความรู้สึก แล้วต่อจากนั้นก็ได้ทางด้านปัญญา ความรู้ความเข้าใจก็ได้ขึ้นไปเป็นขั้นๆ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะรับผิดชอบต่อประชาชน ก็มีความสัมพันธ์ต่อการญาติโยมไปมาก็ทีนี้ถ้าพระสามารถก็ให้ความรู้แนะนำสั่งสอนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าวัฒนธรรมของเราก็มาอาศัยหลักการเนี่ยก็พัฒนาจนกระทั่งว่าได้ผลในโบราณเรานี่ก็มีเรื่องของความสัมพันธ์ของพระกับประชาชนนี่จนกระทั่งว่าประชาชนมีความเคารพเลื่อมใสมาก ที่กราบไหว้พระสงฆ์เห็นเมื่อไรก็จิตใจเขาผ่องใสเบิกบานเขามีความสุขได้ปีติ ช้าพระไปบิณฑบาตนี่เห็นพระเดินมาเป็นแถวสำรวม เดินเรียบร้อยสงบผมผ้าก็เรียบร้อยนะ สมัยก่อนนี่ก็อยู่กันชนบทเนี่ยเป็นทุ่งนานะวัดก็อยู่ห่างออกไป แล้วก็เดินตัดทุ่งนามา มาหมู่บ้านชาวบ้านตื่นขึ้นมากันนึกถึงเรื่องบุญกุศลก็ไปจัดเตรียมขัน ข้าวตักบาตรมาเตรียมมายืนเข้าแถวการตัวแต่ละคนก็คิดแต่เรื่องที่ดีตั้งแต่ตื่นนะเตรียมการกันนึกถึงบุญกุศล เริ่มวันได้จิตใจที่เบิกบานผ่องใสสดชื่นมีความสุขมาพบกันก็พูดถึงเรื่องว่าจะตักบาตรจะอะไรพูดถึงเรื่องดีงามนะก็โน้มนำจิตใจไปในความดี แล้วก็เตรียมนะชาวบ้านเขาก็ตั้งแถวนะตั้งโต๊ะตั้งขันอะไรเนี่ยหรือยืนถือ แต่ยืนเป็นแถวนะพระท่านก็มาเป็นแถวเดินมาตัดท้องทุ่งมาตามคันนา แสงแดดยามเช้าส่องมาต้องสีจีวรสดใสนะญาติโยมเห็น จีวรพระเดินมาก็จิตใจปรับปลื้มเกิดความปิติสดชื่น เบิกบานเนี่ยเป็นบรรยากาศที่สัมพันธ์กับพระศาสนาเรียกว่าให้ผลตั้งแต่เช้าเลยทำให้จิตใจประชาชน มีความสุขได้เป็นจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลเขาก็มาแล้วก็ ก็ตักบาตรไปนะฮะนี่ก็คือที่จริงสมัยตอนที่เจริญงอกงาม แล้วถึงพระไม่บิณฑบาตก็ได้แล้วเพราะประชาชนเลื่อมใสมากก็เอาปิดโตไปไว้ตามบ้าน มีลูกศิษย์อีก ชาวบ้านก็มีลูกอายุเจ็ดขวบก็ไปแล้วไปวัดนะลูกก็ไปช่วยเอาเป็นโตไป ถึงพระไม่มาก็เอาเป็นโตไปได้นะแต่ทีนี้ว่าเราถือเป็นกิจวัตรนะเพราะพระจะได้ทำหน้าที่ต่อประชาชน เนี่ยก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีที่มีผลเข้าไปถึงชีวิตจิตใจนะแล้วมันก็เลยคงทนอยู่ได้เนี่ย นี่ต่อมาเนี่ยตอนนี้สังคม มันชักวุ่นวายสับสนไปหมดจนกระทั่งประเพณีวัฒนธรรมมันเหลือมาในสภาพที่ขาดวิ่นว้าแหว่งไปหมด ไม่สมบูรณ์ นี่ถ้าหลักการรักษาไว้ไม่ได้ ก็เสื่อมดังนั้นก็เราก็ต้องตั้งหลักนี้ไว้ให้ดีเนี่ยพระสงฆ์เราก็ท่านก็วางหลักไว้อย่างในทิศหกใช่ไหมให้มีจิตใจในหวังดี ตั้งใจอนุเคราะห์ ญาติโยมประชาชนเนี่ยในทิศหกก็จะมีหลักว่า ชาวบ้านมี หน้าที่ไม่ใช่หน้าที่แหละ ก็คือข้อควรปฏิบัติต่อพระสงฆ์อย่างไร และพระสงฆ์ควรปฏิบัติต่อชาวบ้านญาติโยมอย่างไร เนี่ยพระสงฆ์ก็ควรปฏิบัติต่อญาติโยมหกข้อหลวงลุงครับ เพื่อจะไม่ให้หลับทิศหกพระสงฆ์ปฏิบัติต่อญาติโยมอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างนะพระสงฆ์ นะเอาถ้าได้ข้อหนึ่งแล้วท่านไปได้ อ้าวใครเริ่มข้อหนึ่งให้ เนี่ยให้ไปถึงว่า ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟังนะสัมสิ่งที่ฟังแล้ว ให้ชัดเจนแจ่มใสนะถ้าให้ชัดเจนแจ่มแจ้ง บอกทางสวรรค์ให้ อะไรนี่นะ อะไรเริ่มข้ออะไรว่าไง มีก็ข้ออนุเคราะห์ในน้ำใจอันงามนะนี่ก็ได้ กี่ข้อละสี่ให้ได้ฟังได้รู้ สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ ไม่เคยฟังซัมสิ่งได้ได้ฟังได้รู้แล้ว ให้ชัดเจนแจ่มแจ้งให้คลายสงสัย แล้วก็หลงท้ายบอกทางสุขวามสวรรค์ให้ทีนี้ย้อยขึ้นมาข้างต้นก็มีอนุเคราะห์เด่นน้ำใจอันงามนะแล้วก็อะไรทีเนี้ยเหลือสองข้อแล้วทีเนี้ยนะนะสองข้อหน้าที่ของ พระติดติดกันอย่างเงี้ยดี เพราะว่าจะได้เป็นจุดเน้นให้ไปสนใจเขาไปเติมจะให้เต็มนะอีกสองข้ออีกสองข้อไปเติมให้เต็ม หน้าที่ของพระนะให้ไปค้นเลย หน้าที่ของพระสงฆ์ต่อประชาชนมีมากถึงหกข้อ ในทิศหกในหน้าที่ของคนอื่น พ่อแม่กับลูกลูกลูกต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ต่อสิทธิ์สิทธิ์ต่อครูอาจารย์ สามีต่อปัญญาปัญญาต่อสามีเพื่อนต่อเพื่อนอะไรเนี่ย คนงานนายงานมีหน้าที่ต่อกันอย่างไรเนี่ยมีฝ่ายละห้าเท่านั้นเนี่ยมีพระสงฆ์เนี่ยมีหน้าที่หกพิเศษกว่าเขาเนี่ยมากที่สุด นี่ก็บางทีพระก็ลืมหน้าที่ของตัวเอง อันนี้ก็ให้มั่นในหน้าที่เนี่ยต่อประชาชนเนี่ยสำคัญมาก เพราะการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชนเนี่ยมองในแง่หนึ่งก็คือการเกื้อกูล ต่อประชาชนต่อญาติโยมหวังดีปรารถนาดีต่อเขาแต่ที่จริงคือตัวเองนั้นได้ปฏิบัติธรรมก็ตัวเองก็คือฝึกตัวเอง เมื่อเราประพฤติความดีต่อผู้อื่น ช่วยเหลือก็คือผู้อื่นก็ตัวเราก็ฝึกตัวเอง พัฒนาตัวเอง มันไปได้กันแหละนะที่ว่าประโยชน์แก่ผู้อื่นการทำประโยชน์กับตัวเองเนี่ยพัฒนาไปด้วยกันพึ่งพา ซึ่งกันและกัน แล้วยิ่งเราคิดหาทางทำประโยชน์เขาโดยทางชอบธรรมขึ้นมา เราก็ยิ่งพัฒนาตัวเองต้องคิดหาทางว่าทํำยังไงจึงได้ผลดีใช่ไหมงั้นเราก็ยิ่งพัฒนาตัวเองดังนั้นเรื่องนี้มันเป็นปัจจัย เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ไม่ใช่จะมองไปว่าโอ้ นี่เราจะไปทำให้แต่คนอื่น ไม่ใช่อย่างนั้น ที่จริงนะทำให้คนอื่นก็คือทำให้กับตัวเอง และทำในสิ่งที่ดีงามถูกต้องเป็นการฝึก ไม่ใช่เป็นแบบว่ากินเสพกินเสพไ้แบบนั้นแย่งกัน ถ้าทำประโยชน์กับการแท้ๆแล้วมันเกื้อกูลซึ่งกันและกันตลอดเวลา นี้ ในแง่ของประชาชนนี่ก็สำคัญแปลว่าวัดก็อยู่กับประชาชน แล้วก็พระศาสนามีไว้เพื่อประโยชน์สุขกับประชาชน อันนี้ก็ให้มานึกถึงหลักการใหญ่หรืออุดมคติของพุทธศาสนา ให้มองเห็นว่าเรื่องของประโยชน์ตนก็คือการพัฒนาชีวิตให้ดีเจริญงอกงามขึ้น การประโยชน์ผู้อื่น หรือประโยชน์กันโลกเนี่ยมันอาศัยซึ่งกันและกันนั้นเราพูดถึงจุดหมายของพุทธศาสนาเราก็จะพูดถึงพระนิพพานใช่ไหม พระนิพพานนี่ก็คือจุดหมายเพื่อตน แต่จุดหมายเพื่อตนนั้นที่จริงก็คือ ไม่ได้ทำอะไรให้กับตนเองเลย ฝึกตัวเองเนี่ยเราเรียกว่าทำให้ตัวเองปราบความจริงก็คือทำให้ตัวเองหมดกิเลสทำเพื่อนิพพานไม่ได้เราทำเพื่อตน มันเป็นสำนวนจริงทำเพื่อตน แต่ที่จริงก็คือทำให้หมดตน ใช่ไหมพอนิพพานนี่คือหมดตนนั่นเอง ถ้าทำเพื่อตนอะไรแล้ว นิพพานก็คือหมดตนใช่ไหม ดับเลยตนพอพอถึงนิพพานก็หมด หมดตนแล้วนี่ก็คือไอ้ตัวตนอัตตามันมีอยู่ มันเรียกร้อง มันเรียกหา มันขาดมันพร่องมันหิวมันจะเอาเรื่อยทีนี้มันก็หาความสุข มันก็เบียดเบียนแย่งจริงซึ่งกันและกัน นี่เราก็พัฒนาไปพัฒนามาไอ้ตัวตนก็คือความยึดมั่นในตัวตนมันหมดพอมันหมดมันก็เต็มอิ่ม ไม่ต้องหาความสุข ไม่มีอะไรท่านเรียกว่า ไม่มีกิจต้องทำเพื่อตนเองต่อไปนะผู้ที่บรรลุนิพพานนี่ไม่มีกิจต้องทำเพื่อตัวเอง แม้แต่ความยึดมั่นในตนมันก็หมด ไม่มีตนที่โหยหิว ไม่มีตนที่จะพร่องจะขาดนะมันเต็มอิ่มมีความสุขอยู่ในตัวเองโดยไม่ต้องหาพอมีความสุขเต็มอิ่มในตัวเองแล้ว คราวนี้ก็ทำเพื่อผู้อื่นได้เต็มที่นั้นบุคคลก็นิพพานไปนะนี่คือจุดหมายในการเจริญใจสิกขา ที่เราจเจริญใจสิกขาก็เพื่อจุดหมายเนี่ยก็คือเพื่อนิพพาน ในความหมายหนึ่งก็คือ ดับความยึดมั่นในตัวตน ก็ดับกิเลสหมด ดับกิเลสมันรวมทั้งความยึดมั่นในตัวตน ตัวตนมันก็ไม่มีในความยึดมั่นต่อไป มีแต่ตัวตนโดยสมมติเรียกขานกันเท่านั้นเองพอดับไอ้ตัวตนที่ยึดมั่นไว้ได้ในทีนี้มันก็ไม่มีตัวอย่างที่บอกเมื่อกี้ตัวหิวโหยเรียกร้องขาดคล่อง แล้วก็ มันก็มีความสุขเป็นต้นเต็มอิ่มในตัว ท่านจึงเรียกว่าไม่มีกิจต้องตามเพื่อตนเองอีก ทีนี้ก็มีจุดหมายพุทธศาสนา อีกข้อหนึ่งที่ว่าพระพุชนะหิตายะพระพุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะก็แปลว่าเพื่อประโยชน์สุขแก่พพุชนเพื่อเห็นแก่ หรือว่าเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกนี่แหละ จุดหมายพุทธศาสนาก็เลยมารับอันที่สองเพื่อจุดหมายเพื่อโลก บุคคลนิพพานแล้วก็ทีนี้ก็ทำการเพื่อโลกได้เต็มที่เพราะนั้นแปลว่าอรหันต์ท่านก็ไม่ต้องมีเรื่องตัวเองแล้ว กระจายกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน แม้แต่พุทธศาสนาทั้งหมดเนี่ยพุทธเจ้าก็จะตรัสบ่อย ๆ ว่า พรหมจรรย์นี้หรือพระศาสนานี้ดำรงอยู่เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนนะเพื่อชาวโลก อันนี้คือจุดหมายของพระศาสนานะถ้ามองในแง่ตัวเองก็คือไปดับอัตตาดับตนเป็นนิพพาน ถ้ามองในแง่กว้างก็คือจะได้บำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ชาวโลกพอตัวเองยิ่งดับความเห็นแก่ตัว ดับไอ้เรื่องความยึดมั่นในอัตตาเท่าไหร่ มันก็ยิ่งสามารถบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นได้เท่านั้น ในระหว่างนี้ก็เราก็บำเพ็ญกิจ เช่นว่าทำความดีฝึกตนเองไป ในการฝึกตัวเองนี่ส่วนหนึ่งก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น เมื่อเราประพฤติดีต่อผู้อื่น ก็เป็นการฝึกตัวเองพัฒนาตัวเองไปด้วย ตลอดเวลานะเราพูดดีต่อผู้อื่น เราก็ได้ฝึกตัวเองด้วยในทางวาจาเราต้องคิดว่าพูดยังไงให้เขาได้ประโยชน์ได้เขาจเจริญงอกงามได้เขาได้รู้เข้าใจ ได้เข้าใจธรรมะ เราก็ต้องฝึกตัวเองให้พูดให้ได้ใช่ไหมแล้วเราก็เดยได้ผลอีกนะอันนั้นก็ตั้งใจปรารถนาดีต่อญาติโยมอันนั้นก็เริ่มแต่แต่ไปบินาบาตเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่า อู้ เราไปนี่เราจะได้อาหารมากเท่านั้นเท่านี้ไม่ควรไปคิดอย่างนั้นนะก็ไปแล้วญาติโยมเขาเห็นประโยชน์เห็น พระมีคุณค่าเขาก็ถวายเป็นเรื่องศรัทธาแต่เราไปนี่ต้องตั้งใจไปเพื่อ ประโยชน์สุขแก่ชาวโลกจริงๆ ตั้งใจปรารถนาดีต่อโยมว่าให้โยมได้เห็นพระเราประพฤติปฏิบัติแล้วก็ให้โยมเห็นแล้วก็จิตใจสบายได้ประสาทะจิตใจผ่องใสเบิกบานให้เขาได้บุญได้กุศลตั้งใจดีนะ คือตั้งใจดีต่อญาติโยมแหละนะแล้วการประพฤติตัวการเดินการอะไรมันจะไปเองไปเป็นเพื่อจุดหมายที่ดี ให้โยมได้ประโยชน์ตั้งใจดีต่อญาติโยม วัดที่นี่ก็เหมือนกันเอาญาติโยมมาวัด เราไม่ต้องไปคิด ไม่ต้องไปนึก ไม่ต้องไปมองว่า เออโยมมานี่จะเอาอะไรมาถวาย พระจะเอาอะไรมาให้วัดไม่ต้องไปคิด ไม่ต้องไปมอง ไม่ต้องไปนึก เขาจะมาไง ข้อสำคัญก็คือต้องมองว่า ทำอย่างไรเราจะให้วัดของเราเนี่ย เป็นประโยชน์นะสามารถทำประโยชน์สุขให้เกิดแก่ ประชาชนญาติโยมที่มาวัดนะให้เกิดประโยชน์สุขโดยธรรมประโยชน์สุขโดยชอบธรรมไม่ใช่ประโยชน์สุขที่ไม่ชอบธรรมประโยชน์สุขที่ไม่ชอบธรรมก็มีใช่ไหม เนี่ยเม่งั้นก็จะไม่เลยแบบว่า ฉันก็มาเพนประโยชน์สุขของการให้หวย อย่างนี้ก็ไม่ใช่ประโยชน์สุขที่ชอบทำประโยชน์สุขที่ชอบทำก็ต้องเป็นเรื่องที่ถูกทำวินัยนะฮะก็อย่างน้อยก็เออโยมาวัดแล้ว เขาเห็นวัดร่มรื่นสะอาดสะอ้าน มีธรรมชาติจิตใจเราท่านก็สงบรื่นลมโนมมาสู่ธรรมหายกลุ่มหายกังวลหายทุกข์หายความเร่าร้อน จิตใจสบายสดชื่นผ่องใสเบิกบานนี่แหละนะ เนี่ยอย่างน้อยก็ให้ญาติโยมเนี่ย มาวัดแล้วได้ประโยชน์อย่างนี้พอเราคิดอย่างนี้เราก็ต้องพยายามทำไงจัดวัดให้ เกื้อกูลต่อจิตใจญาติโยมนะแล้วก็ต่อจากนั้นก็อ้าวญาติโยมให้ได้ประโยชน์สุขเพิ่มขึ้นไปอีกนะมาแล้วถ้าเรามีธรรมะธรรมะโดยตรงโดยพระสอนอบรมก็ได้นะ มีโอกาสก็พูดจาอธิบายไป หรือเข้ามาถามปัญหาก็ตอบ ชี้แจงให้หรืออาจจะให้หนังสือให้เทปอะไรก็แล้วแต่ อันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ในการที่ทำให้ญาติโยมมาวัด แล้วได้ประโยชน์สุขจากธรรมะจากพระศาสนานะฮก็แปลว่าตั้งจิตตั้งใจแต่ในแง่ที่ว่าทำอย่างไรจะให้ญาติโยมประชาชนมาวัดแล้วเนี่ยได้ประโยชน์สุขอันชอบทำไป ตั้งใจอย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างจะดีเอง ไม่ต้องไปคิดว่าเออวัดเรานี่ทำไงจะเด่นทัดเราจะได้เป็นหนึ่งหรือว่าแน่อะไรเงี้ยนะไม่ต้องไปคิดนะคิดแต่เพียงว่าทำไงให้วัดเนี่ย สามารถทำประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ญาติโยมตั้งแต่จิตใจเป็นต้นไป แล้วมันจะเป็นไปเอง เราก็จะพยายามทำจัดวัดทำอะไรแต่ละให้มันดีนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราจะปฏิบัติธรรมไปในตัว เมื่อตั้งจิตถูกทางแล้วนะ ก็ทำหน้าที่ต่อประชาชนถูกต้องด้วย ตัวเองก็จะพัฒนาเจริญใจศิกขาไปด้วย อันนี้ก็แปลว่าเริ่มต้นตั้งแต่นี้ไปเราก็จะได้เจริญใจศิกขาแล้วก็มีการรับผิดชอบทำกิจหน้าที่ของตนเองด้วย ทำกิจต่อส่วนรวมสงฆ์ของเรานี่ให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อย มีระเบียบมีความพร้อมเพรียงสามัคคี มีระเบียบวินัยอันดีเช่นกิจวัตรสวดมนต์และอะไรเป็นต้น ให้ญาติโยมมาแล้วก็ได้ฟังสวดมนต์แล้วจิตใจปรับรื้มนะมีความปิติผ่องใส แล้วก็แม้แต่เยียบเข้ามาวัดก็ให้ได้บรรยากาศที่ทำให้จิตใจ เจริญงอกงามทันทีนะก็ตั้งกันอย่างเงี้ยแล้วก็รับผิดชอบต่อตนเองต่อวัดต่อสงฆ์ต่อประชาชน ไปด้วยกันแล้วตัวเองก็จากการที่ทำหน้าที่ถูกต้องก็เจริญพัฒนาไป ก็วันนี้ก็คิดว่าได้พูดกันมา ก็พอสมควรไปรวมที่ว่าเนี่ยในที่สุดเราจเจริญใจสิกขาไป ก็ก้าวไปสู่พระนิพพานทุกทีนะก็จะดับเรื่องความยึดมั่นในตัวตนที่เป็นที่แสดงออกสำคัญของกิเลสนะที่พูดกันภาษาชาวบ้านว่าความเห็นแก่ตัว แล้วก็พร้อมกันนั้นก็ได้ ได้บำเพ็ญประโยชน์กับชาวโลก ก็เป็นไปตามคติว่า บุคคลก็บรรลุนิพพาน แล้วก็บุคคลนั้นก็สามารถทำการทั้งหลายเพื่อประโยชน์สุขชาวโลกได้เต็มที่ก็ประสานสอดคล้องซึ่งกันและกัน อย่างนี้ก็เรียกว่าพุทธศาสนาก็ดำรงอยู่ด้วยดีอย่างถูกต้องนะมั่นคงยั่งยืนนี่ถ้าพระไม่ทำตามหลักนี้ก็บำเพ็ญประโยชน์ที่ผิดนะสังคมก็เสื่อมด้วย ตัวพระเองก็ไม่เจริญงอกงามเสียไปด้วยกันหมดทุกอย่าง ก็ขอให้เราได้ช่วยกัน ทำตามหลักการที่กล่าวมานี้ก็จะได้เกิดผล ตามวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ทั้งเป็นจุดหมายที่ทรองตัดเพื่อประโยชน์ของแต่ละบุคคล และก็ให้บุคคลนี้ สามารถทำประโยชน์สุขแก่ชาวโลกอย่างที่ว่ามา ก็ขออนุโมทนา ก็ขอให้ทุกท่าน โดยเฉพาะพระใหม่ที่ท่านตั้งใจได้มาบวชจำพรรษา มีเวลาประมาณสามเดือนนี้ ให้บำเพ็ญตามหลักใจสิกขา ตามแนวทางที่ว่ามาเนี่ยให้ได้ผลดีโดยตั้งใจจริงว่าเรามีเวลาแค่เนี้ยประมาณสามเดือนนี้ทำให้ได้ผลเต็มที่เลย ให้บรรลุจุดหมายให้ได้มากที่สุดแต่จะในแง่ตัวเองก็ถือเป็นกำไรชีวิตที่แท้ให้เป็นประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์เนี่ยเพิ่มพูนแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ต่อไปในการภายหน้าอันยืดยาวของชีวิตเนี่ยอยู่ในความทรงจำที่ดีงาม ให้นึกมาด้วยความปรับรื้มใจ และก็สามารถ นำเอาสิ่งที่ได้เล่าเรียนศึกษาได้ปฏิบัติเป็นประสบการณ์นี้ ไปเพื่อแผ่ขยายให้เกิดประโยชน์สุขแก่ท่านผู้อื่น แก่สังคมแก่ชาวโลกต่อไป ก็ขอให้ท่านเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยทุกเมื่อเทิน